і аж тоді відчув полегкість. Його все вели коридорами, коридорчиками, якимось довгими переходами, як колись водили від камери до карцеру. Вивели у простори широкий лабіринт із безліччю дверей, установок, сигналізацій. Рухалися люди в цивільному одязі, військовій формі. Лиця були холодні, як у роботів. Ніхто ні з ким не перемовлявся, не посміхався. Кивком голови віталися і йшли собі далі. Навстріч крокував невисокий генерал. Василь перечепився поглядом за його довгі руки, кисті звисали мало не до колін. Щось здалося знайоме у тих довгих кінцівках, вутлих плечах клишоногих кроках. Перевів погляд на лице і вкляк. Генерал теж остовпів, їхні погляди схрестилися, як два мечі лютих ворогів, що йшли навстріч один одному дорогою у довге життя. Обидва водночас зблідли, обидва водночас спалахнули. Генерал відступив, а Святненко сказав лечудно. Чомусь я це завжди відчував, як і знав, що буде ось така зустріч. Ти Каїнове сім'я. Як колись Іуда прокляв, так і ти проклянеш ту мить, у яку прийшов у світ цей. Ти упир у генеральських обладунках. Генерал обминув його і важким залізним кроком попрямував далі. Василь довго не міг зрушити з місця. То був Валентин, похмурий, з невловимим поглядом, бідний сирота, що доношував його одяг, взуття, спав із ним на одному ліжку в гуртожитку, переховувався у шафі, коли Вахтер заглядав увечері до кімнати. Завжди голодний і незігрітий. Он звідкиля було відоме навіть його дихання. Он хто встановив у батьківській хаті, підслуховуючи апарат. Колись звав його братом, і то була правда. Валентин насправді був його далеким родичем, нащадком князя Святополка, названого в народі Окаянним. Той дух братовбивства, що дійшов до князя ще від Каїна, не канув разом із ним у могилу від якої довго йшов сморід, а брів од нащадка до нащадка і добрався і до нього, співробітника таємничої надбудови, котрий викрив і знешкодив націоналістичну організацію в Україні, кинувши всіх її членів на тортури. За цей подвиг і одержав звання генерала. То був отруйний плід на княжому дереві він теж встиг за тисячу літ розростися. Много окаянне дерево, і клало воно густу тінь на благословенну землю. Творило ніч після світання, сіяло те зерно, що спровадило Божу благодать, даровану краєві 988 року. Нащадки ж святополка Окаянного були воїнами і стражами коло воріт пекла, зведеного на цій землі усіма окаянними, каїновими дітьми. То був живучий ключ, що летів під Господнім небом, тримаючись лівого боку. Василь залишив ті ворота і пірнув у велелюддя. Гліб відчинив йому тої ж хвилі, як він подзвонив у двері. А я думав уже, що тебе не випустили оттуда. Или пригласили на роботу, сказав без усмішки. Там уже немає вакансій. Ну і що? Василь розповів про побачене і почуте, і про зустріч, яка багато чого відкрила і прояснила. А как ты думал? Это же театр смерти с переодеваниями, перевоплощениями, смертоносными трюками и натуральными убийствами. В нем все натурально, особенно человеческая кровь. Смотри, берегись мести. Эти люди подобных вещей не прощают. Будь очень бдителен. Пошли покушаешь. Как ты решил? Едем к Дмитрию? Поїхали. Може, хоч трохи абстрагуюся від цих видінь і людей роботів. Я купив тут гостинці для Дмитра і поїв у їдальні. Вы, украинцы, очень любите дарить, угощать. Вы очень внимательны и деликатны. У нас много топорного, грубого. Мы глибы всякие, як и вы. Среди нас, как говорил Бунин, встречается два типа. В одном преобладает Русь, а в другом чуть, меря, весь. Но и в том, и в другом есть страшная непостоянность настроений, шатание – импульсивность, первобытная эмоциональность в деяниях, поступках. Это, наверное, еще и потому, что появился еще и третий родственник, дедушка Джучи и прадедушка Чингисхан. Алиб затряс бородою. Поэтому все воюем с неверными. Белая горячка. Как бы мне хотелось, чтобы Господь закодировал Россию лето так наста, чтобы она излечилась от мессианской белой горячки и отдохнула малость от походов. Так, додав повеселілим голосом Василь, вся енергія нації пішла б на духовно культурне зростання, очищення і зміцнення духу. Ну, пішли. Все одно ми з тобою глобальних проблем наших народів так швидко не вирішимо, засміявся Василь. Що ваш Месія, що наш яничар явище стійке і могутнє. Да, обры тоже были могущественные, и что с того? От них только пословица осталась. Исчез, как обр. И то, и другое зловещее образование — этим болеют даже не глупые по своей природі люди. На жаль, хоча код, наприклад, яничарського феномену ненависть. Яничарство складне психологічне явище. Вони не прощають нам того, що вони нас зрадили. «Это ти хорошо сказав. Гліб затряс бородою і став задягатися. Этого простить нельзя. Это неосознанная зависть. Жили на одной земле, ели, пили, вдыхали один и тот же воздух. А один выстоял, не оглох, не ослеп, а другой стал духовным и моральным инвалидом. Обидно. Завидно. На вокзал вони приїхали, коли вже впали на місто перші осінні сотінки. Червонів захід, віщуючи холодну ніч. Електропоїзд мчав повз ліси у зеленому вбранні ялин і сосон, білокорих золотистих беріз і безлистих кленів та кошлатих бронатних дубів. Їх поволі прикривала синя попона вечора, а потім бускова. А далі чорна. Василь відірвався від вікна і подивився в салон. Пасажири куняли, щось читали, голосно розмовляли. Впіймав на собі погляд плечистого молодика в шкіряній курці. Він спішно відвернувся до вікна. Недовзі поруч нього сів невисокий у темному плащі і капелюсі. Василь сказав про те Глібові. Той теж пильно глянув на підозрілу пару. и мовив стурбовано. «Все может быть. Ты сегодня увидел того, кого не должен был встречать никогда и не узнавать. Надо их как-то увести отсюда. Пошли за мной. Нам еще ехать час, а мы как будто выйдем сейчас. здесь много людей виходить. Гліб встав і рушив до виходу. Василь пішов слідом, проштовхнулася до сусіднього вагону. Молодики залишили салон, роззирнулися на пероні, помацали очима тих, що висипали, і кинулися до електрички. Половинки дверей стулилися, і електричка рушила. Гліб похитав головою і кинув тихо. Растравил ти, Василю, змеиное кубло. Вот они уже поползли вслід випустів жала і яд. Я не здивуюся, якщо вони зустрінуть нас і в Прохоровці. Нет, зверь потеряв слід, не волнуйся. Крылья у них нет, разве что черти їх обслужать, Они друг дружки служать. На невеличкому полустанку, де зійшли Василь і Гліб, стояла непроглядна осіння темрява. Бляклий ліхтар вихопив самотню жіночу постать, зодягнену в зимове пальто, теплу хустку, чоботи. Вона пильно подивилася на них і запитала: Вам куди, мужики? Гліб пояснив. А, знаю, знаю такого. Это очень далеко. Они живут в конце деревни, около леса. Это Митяя, что ли, сидел? Он самый, кивнул Глеб. Тогда пошли со мной. Я выходила встречать сестру, поехала в город за покупками і, видно, не успіла на електричку. Жінка йшла, легко шукаючи в темряві стежку, і все говорила. І звелась Марія з ним. Такого парня угробили, золотые руки. Сколько домов здесь и соседей понастроил, а сколько мог еще построить. Да гугробили. Начальству, видите, не угодил. Вона повернула якісь провулки і знову вийшла на рівну вуличку. Очі поволі звикали до темряви, і Василь починав бачити будинки, тини, паркани на півголі дерева коло добротної огорожі зупинилися. Жінка прочинала хвіртку і постукала у вікно. За хвилину спалахнуло світло, і на східцях з'явився чоловік у нічній білизні. Він сонно мружився. Не серчай, Егорыч, что разбудила тебя. Но ну, надо вон о людей к Митяю и Еремину провести, издалека они. Я к тебе привела, а ти уже вручи їх далі. Чоловік, не зронивши жодного слова, зник і невдовзі з'явився у міліцейській формі. Гліб подякував старій. Дай тебе Бог здоров'я, мать. Вот этого бы немного больше было, а так все есть. Живем с сестрой как кулаки. две коровы, две чушки, куры, утки, гуси, свой хлеб. Все есть. Вон, а Марья тяжело, рук бабьих на все не хватает. А так все у нас живут неплохо. Кто трудится, тот и имеет. Пьяницы нужду терпят. Но ну, на то они и пьяницы. Пока, ребятушки. Жінка зникла в темряві, а вони рушили далі. Пройшли понад кілометр. Міліціонер, точнісінько, так як і стара, зайшов у чиєсь подвір'я. В будинку синюватим світлом світилися вікна, дивилися телевізор. Василь роззирнувся. Очі давно звикли до темряви і бачили голі дерева, покрівлі хат з'явився палагкий жовтавий місяць, неначе вискочив за кошлатих верхівок дубів, що темними хмарами повисли над обрієм. Він сонно освітив село, осінній принишклий світ, що все більше горнувся до ночі. Міліціонер постукав у шибу і голосно сказав Нюрка, вийдь сюди. Вийшла жінка. Міліціонер пояснив їй, що і до чого. А ні, порядочні, ні злодії какие-нибудь или насильники. Не надейся, Нюрка, засмеялся милиционер. К Мите злодей не поедет. И еще и как ездили. Сидели здесь за каждым кустом, да вынюхивали за домом Марьей. Врага народа из бедной бабы делали, когда Митя и Баланду ел.